egia erran Euskal Irigunearen eh, ikusgahi zerbitzua ibiltaria da. Mhm. Eh, eh, bi proiektu badira, ameka karrikako arten eta Euskal Antzerkiaren fabrika, eta kultura bidean gazte eta aurrendako e, sorkuntza sustatzen eta laguntzen duen proiektua, eta beraz eh, hauek biak lujalde guzuean ibiltariak dira eta beraz e, abian egiten dugularik e, abiatzeko ba hori ere urte zurte leku zaldatzen dugu lujaldearen bajana joiteko. Horain arte ez gira sekulan izan bidasuneko lujalde da eta berazara lehen aldiko emeia ginoen hemen ospatzea hemen gobiztan lehekin eta lujaldeko besteekin ere ara kultura desberdinen topaketa lujaldea da, sarneku lujalde hau, eta beraz, eh, bentsatu gira kultura desberdin horien lantzen eta ospatzen. E, ze hizkuntzetan dira eta orokorki nola eh, apailatzen zizte, nola antolatzen zizte gisa hortako hitzordu baten antolatzeko? hizkuntza guztietarik eta hizkuntzarik gabe ere egia egan, zenta proposamenak badira antzerki proposamenak, baina zirko, dantza, esku joko, ara, denetarik bada, beraz bada hizkuntza eta hizkuntza gabe hainitz ere, musika ere bai, eta beraz ba, hemen e, behan gaindi ibilita ere, be ikusit guzer, sorkuntza eta zer e, elkarte eta kultura munduan ara, zer sortzen zen baita ere gero guk kultura bidean eta ameka proiektuen uh, urteko denboralietan sustengatu ditugun beste proiektu batzu ere, eta Euskal Iriguneko lujaldean diren bertako kompainia hainbat ere programatuak dira. Hala, eta egitaraguan ikusi duguna ere, hor, e, biztan dena, espiritua, harima eh, goxatzea da, baina tripa ere, eta interesatu zizte, eh, gauza polita iruditzen zauku hori, eh, bardozeko eta bidasuneko herritaren txukalaritza oiturek. Hara, Zenta, badira hor egia erran ikusgarri diren emanaldi horiek hiru egunez, baina proiektuak eta artistak lujaldean dira deia e, duela momentu bat, eta badira hainbat sorkuntza lujaldeko e, biztan leekin e, eta lujaldeko berezitasunetarik idatziak eta adaptatuak izan direnak. Aipatzen duzun eh, Florian Fatsini eh, artistaren proiektua, bai, eh, da sukaldaritzari buruz eta gure agremanari sukaldeari, sukaldea legu bezala eta janariaren prestaketari buruz, eta beraz eh, Florian badu amagegun hor lukaldean dugula, eh, hainbat biztan lehen ezagutzeko eta eta haiek sukaldaritzarekin duten loturari buruz eh, bat aurkezteko. Mhm. eta erakusketa bat sortzeko, bereziki, baina gero bada ere lehibin kompainia deitzenen kompainia bat, hauek etu jidira hainbat aldiz egon aldean ekainetik koiti, eta sao ikusgahia idatzi dute ikusgahi ibiltari bat, e, wala, luj, inspiratua dena. Eta badira ere beste proiektu batzu proposatzen dugu biztan leheri eh, parte hartzea ere eh, E, gogoa baldin badute, beraz bada gura ikusgarria, kolektif bal du ematen duena, eta mm, da Fabrik Fastidioz dantza kompainak ere vendredi ikusgahia aurkezten du, eta hauetan e, parte hartzeko, be, posible da gogoa baldin bada.